islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati, jihodi ham vafoti bu islom tarixi biz Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati, jihodi ham vafoti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زفر تيانا أياغلارنا چابب تشلب شون بلن جنة وتتلاد شندن كيجن محمد بن عبي بكر أيشا رضي الله عنه هانا يكاسي درخل كيلاد دا بعض بر كشلر بلن Oysha radhiyallohu anha turgan havdajni darhol ko'tarib jang maydonidan tashqariga olib chiqishadda Oysha radhiyallohu anhoni ichidan olinadda arqonlarini kesib havdajni atrofidagi temirlarni olinadda havdaj ustiga yana bir hayma tikiladi. Muhammad ibn Abi Bakr hayma o'rnatgandan keyin Ali radhiyallohu anhu kiradi. Assalomu alayki ya umma. Allohning salomi bo'lsin ey onajon. Aisha roziyallohu anha sizga ham bo'lsin. Ahvolingiz yaxshimi? Zarar yetmadimi? dedi. Alhamdulillah, yaxshi. Alloh taolo sizni kechirsin. Aisha roziyallohu anha ham sizni ham kechirsin. Aisha roziyallohu anha shundan keyin Basraga Abdurrahman ibn Khalaf xonadoniga kuzatiladi. Abdurrahman ibn Khalaf Basra ahllarini ichida eng katta xonadon sohibi edi. Abdurrahman ibn Xalaf ham qatl qilingan. Undan keyin Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu barcha jarohat olgan kishilarni o'sha Abdurrahman ibn Xalafni uyiga yuboradi. Ya'ni jarohat olgan kishilar bu Oysha radhiyallohu anha ni askarining ichidagi jarohat olganlar. Undan keyin yana qaror chiqaradiki Ali ibn Abi Talib g'animat olmanglar. Jarohat olganlarni qatl qilmanglar va cho'ri olmanglar. xizmatkor olmaylar. Shunda ahli fitnalar bizga qonunni halol sanab, molini, ayollarini halol sanamaysanmi? dedi. Shunda Ali radhiyallohu anhu anhu aytdiki, kim Ali matoladoshi radhiyallohu anhu ummul mu'minin dedi. Ahli fitnalar jim javob bera olmay qoladi. keyin Ali radhiyallohu anhu aytdiki, hamma moliyu qurol yaroq hamma narsasini qaytarib beringlar dedi. Shunda insonlar bildiki, demak bu jang mol dunyo uchun bo'lgan jang emas. Boshqa janglardan farq qilyapti. So'ngra Ali ibn Abi Talib har ikki tarafdan qatl qilingan insonlarni jamlab turib janoza namoz o'qishlikka buyuradi. Har ikki tarafdan qatl qilingan kishilarda jamlanadidan Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu o'zi namoz o'qiydi. Allohu akbar. Dushmaniga ham do'stiga ham janoza o'qiydi. Chunki bu fitna. Undan keyin Ali radhiyallohu anhu qatl qilingan kishilarni birma-bir tekshiradi. Ichida Ka'b ibn Sur dek olim Basrani eng katta ahli ilimlardan biri edi. Qatl qilingan holatida Ali ibn Abi Talib o'tiradida yig'lay boshlaydi. Qanday qilib aytishadi Oysha radhiyallohu anha bilan Basra qo'shinini ichida faqat ahli fitnalar bor. G'avg'o, olomon, johil kishilar bor deb. Mana ummatni eng olim kishilardan biri Ka'b ibn Sur ham bor. qatl qilinib tikuv degan holatda Ali ibn Abi Talib yig'laydi. Undan keyin Ali ibn Abi Talib Muhammad ibn Talha, Talha ibn Ubaydillahning o'g'lini qatl qilingan holatda topadi. Darhol oldiga o'tiradida yig'lay boshlaydi. Buni biz ko'p Allohga sajda qilganligidan Sajjad deb nomlangan edik. Mana qatl qilinib yotibdi deb Ali ibn Abi Talib qattiq bu kishiga ham yo'laydi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu Basraga kiradi. Basraga kirgan vaqtida Talhat ibn Ubaydillahni huzuriga boradi. Qarasa, Talhat ibn Ubaydillah hayotdan ko'z yumgancha yotibdi. Darhol o'tiradi Ali ibn Abi Talib tizzalariga Talhat ibn Ubaydillahni boshini qo'yadi. Qattiq tovush chiqargan holatda yig'laydi. va aytadiki Talhat ibn Ubaydillahga seni shu holatda shahid bo'lib qatl qilinib yotishligingni ko'rishliging menga izzatmi deb qattiq nadomat qilib yig'laydi. Undan keyin Ali ibn Abi Talib to'ri Abdullah ibn Zubayrning oldiga boradi. Abdullah ibn Zubayr juda qattiq jarohat olgan holatda yotgan edi. Gapirishlikka majol yo'q. Ali ibn Abi Talib Abdulloh ibn Zubayrni oldiga kirib o'tirib, "Ey akamni o'g'li, ya'ni Zubayr ibn Avvamni aka deb ko'rgan Ali ibn Abi Talib, "Ey akamni o'g'li, sizlarni nima shu darajaga obordiki, shu holatgacha borib jang qildinglar?" Shunda Abdulloh ibn Zubayr zo'rg'a o'zida shu kalimani gapirishlikka quvvat topa oladiki, bizni Usmonni qotillarini o'chini olishlik olib bordi. Ya'ni Usmonning qotillarini o'chini olishlik uchun bordik dedi. Shundan keyin Ali ibn Abi Talib qatalallohu man qatala Usmon. Usmonning qotillarini Alloh subhanahu va taolo qatl qilsin. Bizni shu holatga majbur qilgan shular bo'ldi deb Ali ibn Abi Talib duo qiladi. Undan keyin Ali ibn Abi Talib kiyimlarni sovutlarni, qilichlarni, hamma otu, hamma narsani yig'adida Basraga olib keltiriladi. Masjidga olib kelib e'lon qiladiki, kimni tanishini qilichi bo'lsa, oti bo'lsa, kiyimi bo'lsa, sovuti bo'lsa olsin deydi. Basra ahli o'ziga tegishli bo'lgan yaqinini, sovutini, qilichini hammasini oladi. Illo agar xilofat sultonlik tarafidan muhr urilgan qilich bo'lsa, o'shani tegmasin dedi. Chunki bu xilofatga tegishli bo'lgan hukumatni qilichi bo'ladi. Shunga tegmasin, qolgan hamma narsa kimga tegishli bo'lsa, olsin dedi Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu Basrani katta masjidiga boradi. Xutba qiladi. Insonlar bay'at bergani keladi. Insonlardan bay'at olib bo'lgach, Abdullah ibn Xalafni uyi taraf, xonadoni taraf yo'l oladi. Abdullah ibn Xalaf Basra ahllarining ichida eng kattakon xonadon hisoblangan. O'sha yerda Oysha radhiyallohu anha istiqomat qilgan edi. Abdullah ibn Xalaf bu kishi qatl qilingan. Abdullah ibn Xalaf Oysha radhiyallohu ni qo'shinining ichida qatl qilinadi. Bu kishini ukasi Usmon ibn Xalaf bo'lsa, Ali radhiyallohu anhu ni qo'shinining ichida qatl qilinadi. Ali radhiyallohu anhu qachoniki Abdullah ibn Khalafni xonadoniga borganida Sofiya ismli bir ayol yig'lab Ali ibn Abi Talibni duo qila boshlaydi. Abdullah ibn Khalafni shahid qilding, Usmon ibn Khalafni shahid qilding. Ularni bolalarini yetim qilding. Seni ham bolalaringni Alloh yetim qilsin deb shunday duo ibodat qiladi. Ali ibn Abi Talib indamaydi, ya'ni javob qaytarmaydi. To'g'ri, Oysha radhiyallohu anha oldiga kelib salom bergandan keyin Sofiya menga qattiq gapirdi dedi. Oysha radhiyallohu anha bilan gaplashib, salomlashib, duo qilib qaytayotgan vaqtida yana Sofiya boyagidek qattiq gaplar bilan Ali ibn Abi Talibni jur'at bilan duoibat qila boshlaydi. Shundan keyin Ali ibn Abi Talib aytadiki, Agar xohlasam deydi, mashi qaysi to'g'ri kelgan eshikka kirsam u uni ichida o'sha Jamal ma'rakasidan qochib kelgan jarohat olgan kishilar bor. Ya'ni raqiblarim. Xohlasam bularni qatl qilishligim mumkin. degan gapni gapirgandan keyin Sofiya indamay qoladi. Sukut qiladi. Biladiki Ali ibn Abi Talib juda adolatli karamli inson ekanligini. Xohlasam qatl qilib tashlayman, lekin qatl qilmayapman-ku dedi. Safiya bildiki, demak Ali ibn Abi Talib juda karim va shafqatli inson ekanligini. Agar Ali ibn Abi Talib qatl qilishlikni xohlasa, o'shalarni qatl qilgan bo'lardi. Haqiqatan ham, haqiqatan. Lekin Ali ibn Abi Talib mutlaq qatl qilishlikni xohlamagan. Sofiya bo'lsa, ayolligi, zaifligi dan kelib chiqib har xil gaplar bilan Ali ibn Abi Talibni dashnom berib qarg'ayotgan edi. Bildiki, noo'rin gapirayotganligini. Shunda Ali ibn Abi Talibni oldida Azud qabilasidan bir kishi aytadiki, bu ayolni tiyib qo'ya olmaymizmi? Shunday bizga jur'at bilan gapirsa biz qanday tiya olmaymiz? Tiyib qo'yaylik dedi Ali ibn Abi Talib. Shunda Ali aytdiki, o'chir ovozingni. nomuslarga tajovuz qilma. Ya'ni biror bir eshikni buzib kirma. Biror kishini beobro' qilma. Agarchi sizlarni amirlaringlarni so'ksa ham, solih kishilarni katta peshvoyilarni so'ksa ham, biror narsa qilmanglar. Chunki ular zaifdirlar deb Ali ibn Abi Talib qaytaradi. Hattoki sizni so'ksa ham, hatto sizni ursa ham ayollarga qo'l ko'tarishlik musulmonning musulmonlarning odatidan emas. Undan keyin Ali ibn Abi Talib qaror chiqardi. Men biror bir ayolga qattiq gapirganlik haqida xabar eshitmay dedi. Shunda kishilardan atrofdagi kishilardan biri aytdiki, "Ya Amiral Mu'minin, agar ayollar haqida tutgan o'rni shu bo'lsa, eshik oldida ikki kishi Oysha radhiyallohu anhoni so'kishyapti" dedi. Ali ibn Abi Talib darhol borsa, bir aytibdiki, "Ya ummana, ey onamiz", ya'ni Oysha radhiyallohu anhoga qaratib, "Siz emas bizni oq qilgan, balki biz sizni oq qildik." desa, ikkinchisi, "Ey ummul mu'minin, onamiz, xato qildingiz. Allohga tavba qiling" deb shunday gaplar bilan Oysha radhiyallohu anhoga jur'at qilayotganini topadi. Shunda Ali ibn Abi Talib darhol Qaqa ibn Amrni chaqiradi da bu ikkalasini kallasini shopib tashladi deydi. Shunda Qaqa yo'q, balki bularni qattiq jazolayman dedida de, har ikkalasini 100 tadan darra tushiradi. Allohu akbar. So'ngina buyurdiki, ulardan kiyimlarini yechib olib ko'chaga shunday yalang'och holatda tashlab qo'yildi. Albatta, avrat joylari bekitilgan holatda, lekin jild darra yeganligi uchun darrani asoratlari atrofdagi ko'rgan kishilarga ibrat bo'lishligi uchun ko'chaga shunday tashlab ketilinadi. Mana Ali ibn Abi Talibni Oysha radhiyallohu haqida tutgan o'rini. Hattoki Oysha radhiyallohu anha haqida biror og'iz gapirishlikka qo'ymaydi insonlar. Undan keyin Ali ibn Abi Talib to'g'ri uyiga boradi. O'sha yerda hamma Basra ahli bu kishiga bay'at beradi. Hattoki urushdan chetlanib betaraf bo'lib olgan kishilar ham Ahnaf ibn Qays shunga o'xshagan kishilar bular ham kelib bay'at beradi. So'ngra Basrada yig'ilgan Baytul molni Basra ahliga hammasiga taqsim qilib berishlikni buyuradi. Basraga to'plangan Baytul molni Basra ahliga bita qo'ymasdan taqsim qilinib yuboriladi. Na o'ziga oladi, na askarlarga oladi, hammasini Basra ahliga taqsim qilib beradi. Undan keyin Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu Oysha radhiyallohu ga nima muhtoj bo'lsa hamma narsani qilib beradi. Tuyalar, otlar, undan keyin ruxsat beradiki, kim Oysha radhiyallohu anha bilan ketmoqchi bo'lsa ketsin. Undan keyin 40 ta eng Basra ahllarining ko'zga ko'ringan xonadonlarning ayollarini Ali ibn Abi Talib yana mahramlari bilan qo'shib Oysha radhiyallohu anhoga yo'lga hamroh qilib qo'shib beradi. Ali ibn Abi Talib o'zi bir necha kilometr masofagacha karvonni kuzatishlikka chiqadi. Kuzatishlikka chiqqan vaqtida Basra ahli hammasi Oyisha roziyallohu anhoni kuzatgani chiqadi. Shunda Oyisha roziyallohu anha xutba qiladi. Alloh subhanahu va taologa hamd sano aytib, Rasul sallallohu alayhi vasallamga salovat salomlar aytgandan keyin nasihat qila boshlaydi va bo'lib o'tgan ishlar haqida ayta boshlaydi. Ey bolalarim, biz bir-birimizga ta'na toshlarini otib, bir-birimizga g'azablandik. Kimdir Aliga bay'at bermoqchi bo'ldi, kimdir bay'atni kechiktirmoqchi bo'ldi. Muhim bo'lgan, muhim bo'lmagan ishlarda tortishdik. Bu ishlar biri xilofatni avval qurishlik bo'lib, ikkinchisi Usmonni o'chini olishlik edi. Har ikkalasi bir-biridan biri muhim, biri muhim bo'lmagan ish edi. Shu ishlar borasida tortishib qoldik. Bundan keyin birorta odam Ali haq falonchi nohaq, falonchi haq, Ali nohaq degan gaplarni gapirmasin dedi. Allohga qasam ichib aytamanki, Ali bilan o'rtamizda oldin biror narsa bo'lmagan. Illo hamada bo'ladigan oilaviy ikir-chikirlardan tashqari. Aisha radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi xonadonidan ayollari Ali radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kiyovi. Ya'ni bir oilada bo'lgan ba'zi bir ikir-chikirlarni hisobga olmasak, Ali bilan o'rtamda hech narsa bo'lmagan. Yana Allohga qasamyod qilib aytamanki, Ali ibn Abi Talib meni huzurimda tanlangan eng Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sara kishilardan biri dedi. Undan keyin Ali ibn Abi Talib xutba qilib Oysha roziyallohu anha aytgan narsalarni hammasini tasdiq qiladi. Allohga qasam ichib aytamanki, Ummul mu'minin to'g'ri aytdi. Undan keyin buyuk bo'lgan gapni aytadi. Oysha roziyallohu anha Ummul mu'minin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni dunyoda ham, oxiratda ham ayolidir dedi. Birorta odam gapirmasinki, Ali Oyshani Ummul de dushmani Ummul mu'minin Aisha Ali'ni dushmani deb biror kishi gapirmasin dedi. Undan keyin Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ishlar joy-joyiga tushgandan keyin Basrani tartibga soladi. Basrada Abdullah ibn Zubayr jarohati butgandan keyin Ali ibn Abi Talibdan izn so'rab Makka ga qaytib ketadi. Ali ibn Abi Talib Basrani ishini bir yog'li qilgandan keyin Basraga Abdulloh ibn Abbasni amir qilib qo'yadi. Undan keyin Kufaga ko'chadi. Kufani islom poytaxti deb e'lon qiladi. Ali ibn Abi Talibning davrida Kufa islom poytaxti bo'lgan. Kufa poytaxt qilinib olingandan keyin hamma taraf Ali ibn Abi Talibga bay'at beradi. Istisnosiz, illo Sham. Undan keyin Ali ibn Abi Talib Usmon roziyallohu anhuni qotillarini bir yoqli qilishlikdan oldin Shomga ko'chadi. Shomni masalasini hal qilishlikka. Ali ibn Abi Talibning huzurida, nazdida Shomni xilofatga qo'shishlik muhimroq edi. Qotillarni o'ldirishlikdan ham. Chunki ummat bir necha davlatchalarga bo'linib ketishligi Usmonni qotillari qolishligidan ham yomonroq edi. Ya'ni qodiya muhim bo'lgan ishlar to'g'risida ketadi xolos. Farz bo'lgan boshqa narsa emas, balki muhim bo'lgan. Eng muhimi ummatni birligi edi. Ali ibn Abi Talib nazarda. Muaviyaning fikricha Usmon radhiyallohu anhu ning ayoli Naila bintul Farafisa bunga Usmonni o'chni olishlik vazifasini topshirgan. Go'yoki bunga vasiyat qilgan. Shuning uchun biror bir odam Usmonni qatlga ishtirok etmasin, hammasi qatl qilinishligi kerak. Muaviyat ibn Abi Sufyonni fikricha 2,5 mingta odam ishtirok etgan. Usmonni roziyallohu anhu qatl qilinishlikka hissasini qo'shishligi bir odam shu qo'zg'olonchilar bilan birga chiqqan bo'lsa ham u ham qatl qilinishi kerak. Shu darajada. Lekin Ali ibn Abi Talib yo'q. Usmon qatl qilingan vaqtida qo'zg'olonchilar bilan biror bir odam shunday bir ikki masofa yurgan bo'lsa ham qatl qilinsa, unda bo'lmaydi. mahkama qilinadi, nima uchun chiqding, maqsading nima edi, adolatli hukm chiqarilishi kerak. Ammo Muaviya ibn Abi Sufyan buni ko'rmadi. Shuning uchun bo'lindi. Shak shubhasini Ali ibn Abi Talibni tutgan o'rni bunda to'g'ri. Muaviya radhiyallohu anhu ni tutgan o'rni xato o'rin tutgan. Lekin aytib o'tdik fitna. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu aytadiki, vafot qilayotgan vaqtida men hayotimda qilgan narsamdan biror narsadan afsuslanmaganman. Illo bir narsadan afsuslanaman, nadomat chekaman. Ali ibn Abi Talibga yordam bermaganligimdan afsuslanaman, chunki Ali haqida deydi. Ali ibn Abi Talib Muawiya ibn Abi Sufyonga elchi yubormoqchi bo'ladi. Muawiya bilan o'rtasida iliq muomalat, iliq bordi keldi bor, do'stlik bor odamni tanlashlik kerak edi. Shuning uchun Ali ibn Abi Talib Jarir ibn Abdullah al-Bujali radhiyallohu anhu tanlaydi. Jarir ibn Abdullah sahobalarni eng ulug'laridan Rasululloh sallam bu kishini jannati ekanligini bashorat beradi. Jarir ibn Abdullah Rasululloh sallamning hayotini oxirlarida iymon keltirgan bo'lsa-da, sahobalarning eng buyuklaridan hisoblanadi. Sababi Jarir ibn Abdullah haqida uzundan uzun qissalar, uzundan uzun rivoyatlar bor, lekin rivoyatni mag'ziga to'tarib o'tamiz. Kunlardan bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juma kunida xutba qilayotgan vaqtida aytadiki, hozir shu eshikdan kim kirsa, bu kishi ahli jannat bo'ladi. Va Yaman ahlini eng yaxshi kishisi deydi. Insonlar eshikka termilgan holatda turishadi to'satdan jarir ibn abdullah al bujaliy kiradi jarir ibn abdullah al bujliy kirgan vaqtida masjiddagi kishilar hammasi o'tirsa ham qaraveradi tikka tursa ham qaraveradi xullas kalam insonlarda ko'zi jarir ibn abdullohda shunda jarir aytadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni biror narsada zikr qildimi deydi shunda ashoblar ha sizni jannatiy ekanligingiz haqida bashorat berdi deydi. Shunda Jarir ibn Abdullah alhamdulillah deb Allohga hamd aytadi. Jarir ibn Abdullah aytadiki, o'zini haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga islom keltirganimdan beri biror bir izn so'rab o'tirmasdim. To'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni huzuriga kirib ketaverardim. Shunday meni salohiyatim, huquqim bor edi. Qachon Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rmay menga tabassum qilardi. Faqat tabassumini ko'rganman Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Muavvit ibn Abi Sufyan bilan bir necha sahobalargina birga qolgan. O'zi Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya'ni Amr ibn al-Asning o'g'li. Insonlar so'rashganda Abdullah ibn Amrdan nima uchun Muavviyat ibn Abi Sufyan tarafiga o'tdingiz deb so'raganda Abdullah ibn Amr aytgan ekanki, menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam otinga osiy bo'lmagin deb buyurgan edi. Daninga hech ham qarshi qarama qarshi fikr bildirmagin deb aytgan ekan. Shu Rasululloh sallamda vasiyati bilan Abdulloh ibn Amr otasi Amr ibn al-As bilan birga bo'ladi. Bo'lmasam o'zi shu mavqifidan, shu tutgan yo'lidan qalbi xotirjam emas edi. Ali ibn Abi Talib Jarir ibn Abdullohni jo'natadi. Muaviyat ibn Abi Sufyonga yuborilgan xitobda Ali ibn Abi Talib bayon qiladiki, muhojirlar va ansorlar hamma bir bo'ldik. Sen qolding. Jamoat bilan birga bo'lgan va Ma'rakatul Jamalda sodir bo'lgan holatni eslagin. Maktubini, risolasini xulosasi shundan iborat edi. Muaviyat ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu darhol atrofdagilardan Amr ibn al-As va Shomni kattalarini to'plab maslahat qilganida hammasi bir ovozdan bosh tortdi. Illo usmonni qotillarini qatl qilamiz faqat undan keyin bayat beramiz deydi hammasi bir ovozdan yo ali ibn abi Talib usmonni qotillarini o'ldiradi yoki bo'lmasam qotillarni bizga topshiradi keyin bayat beramiz demak bu yerdagi tortishuv muaviya bilan ali ibn abi Talibning o'rtasidagi tortishuv xilofat uchun emas bu yerdagi faqat kelishmovchilik usmonni qotillari haqida bo'lgan buni yaxshilab e'tibor berish kerak inson tarixda bularga tuhmat qilinadiki, xilofatni talashgan deb. Bularda birorta bir Muaviya tarafidan yoki bo'lmasa Muaviya tarafidagi biror bir Sham ahlidan Ali radhiyallohu anhu dan xilofatni tortib qo'yishlik kerak degan fikr chiqmagan. Biror marta. Qachoniki Jarir ibn Abdullah bu xabarni Ali ibn Abi Talibga olib kelgandan keyin majlisda Ashtar ham bor edi. Shunda Ashtar aytdiki, Ya amiral mu'minin, agar meni jo'natganingizda men uddalab kelardim. Jarirni jo'natdingiz, ogohlantirgandim jo'natmang deb. Lekin meni jo'natganingizda men uddalay bilardim bu ishni. Shunda Jarir ibn Abdulloh azablangan holatda aytdiki, agar sen borganingda seni o'ldirishib yuborgan bo'lardi. Sen ma'ruf, ulardan huzurida mashhur Usmon roziyallohu anhu ning qotillardan hisoblanasan. Jarir ibn Abdulloh bu holatdan g'azablanib, Ali ibn Abi Talib tarafidan ashtar tarafga qattiq g'azablanishlik qattiq bir dashnom bo'lmaganidan keyin ali ibn abi tolibni askarini qo'shinni tashlab ketadi ya'ni jalil ibn abdulloh ali roziyallohu anhudan chetlanadi mana bu narsa ali ibn abi tolibni tarixda insonlar ayblagan tarafi shu qanday qilib ashtardek yomon insonni muhammad ibn abi bakrdek usmon roziyallohu anhuni qatliga ishtirok etgan insonni ali ibn abi tolib muaskariga qo'shiniga qo'mondon qilib qo'yadi. Mana bu narsa Ali ibn Abi Talibni e, tarixda ayblangan tarafi hisoblanadi. Lekin Ali ibn Abi Talib boshqa tarafini olib bularni qo'mondon qilgan Chunki Ashtar Nuhi Kufani eng katta zodagonlardan va Kufa ahlini ergashtira oladigan kishilardan. Shuning uchun bunga muhtoj ediki, o'sha vaqtni o'zida Ashtar qo'mondon bo'lib Kufa ahlini tinchlantirishlik uchun. Lekin tarixda Ali ibn Abi Talibni shu yerdan ayblashadi. hijratni 36 sanasida zulhijja oyining avvalida ali ibn abi Talib askar yig'a boshlaydi demak tamam bo'ldi mumkin emaski valiylar o'z boshimchalik qilib davlatni xilofatni bo'lishlikka tamom bizda hujjat qoyim bo'ldi endi jang qilib bo'lsa ham birlashtiramiz dedi ali ibn ali ibn abi Talib zulhijja oyining avvalida 36 hijriy bo'lganida ali ibn abi Talib yamanga jaziraga basraga har taraflarga elchi yuborib askar to'playdi nima maqsadda ummatni birlashtirishlik maqsadida. ali ibn abi Talibga 120 mingta askar jangchi yig'iladi ali ibn abi Talib birinchi bo'lib askarlarni olib nuhayla degan yerda dam olishlik uchun to'xtalgan vaqtida bu xabar Muawiya ibn abi yusufga yetib boradi demak ali ibn abi Talib askar tortib yo'l olgan hujum qilishlik uchun. Nima qilamiz? Jang qilamiz. Shu yerda kutib olib jang qilamizmi? Yo'q. Biz ham askar tortib qarshi olamiz. Muaviyat ibn Abi Sufyan Shomda 90 ming askar bilan Suffin degan yerga chiqadi. Ali ibn Abi Talibni qarshi olishlik uchun. Suffin bu Sharqiy Halab qismida joylashgan bir mintaqa bo'lib, Furat dengizga tutashgan irmoqlarda birini bo'yida joylashgan bo'ladi. Bu Suffin mintaqasi. Muaviya ibn Abi Sufyan askarlari suv bor qismga joylashib, suvni Ali ibn Abi Talib askarlardan man qilishlik uchun egallab olishadi. Lekin egallab olishlikdan oldin o'rtada maslahat bo'ladiki, suvni man qilamizmi, Alini askarlardan man qilmaymizmi? Ba'zi ulamolar dediki, Muaviya ibn Abi Sufyonda mashvarasida bo'lgan man qilishligimiz mumkin emas, bu harom. Ba'zilar aytadiki, yo'q, man qilamiz. Hattoki chanqoqlik alamini, azobini bilib qo'ysin bular. Usmondan sudi man qildik-ku, bular ham sezib qo'ysin, qani chanqoqlik qiyinchilik qanday ularga. Oxiri shu fikrga keladiki, Muaviyat ibn Abi Sufyon man qilamiz, lekin man qilishligimiz suratda xolos. Ya'ni man qilishligimiz bir ozgina suvsizlikni, qiyinchiligini, suvsizlikni, tashnalikni azobini tortirib qo'yishlik uchun man qilamiz undan keyin ruxsat berib yuboramiz degan maqsadda suvni egallab olishadi qasos o'ti shu darajada boryaptiki hattoki suvni ozgina muddatga man qilishlik darajada lovullab alangalab turgan chunki usmon roziyallohu anhuni hali ham ridosi osilib turgan minbarda bu ridoda usmon roziyallohu anhuni qoni hali ham bor edi harchand askarlar ko'rgan vaqtida qalbidagi o'sha qasos o'ti yonib lovullab turar edi. Ali ibn Abi Talib oldiga shikoyat qilib kelishadi, bizdan sudiman qilishdi. Ali ibn Abi Talib hujum qilishlikka buyuradi. Bir hujum qilganda endi haligi suvni qo'riqchilarini qochirishib yuboradi. Undan keyin Ali ibn Abi Talibga ham kelishadi. Biz ham endi man qilaylik suvdan. Suvni o'zimiz egallab olib Muaviyani askarlarga bermaylik dedi. Shunda Ali ibn Abi Talib qo'yinglar. Hech kim suvdan bir odamni man qilolmaydi dedida ali ibn abi tolib shundaygicha qoldirdi undan keyin ali ibn abi tolib jang qilishdan oldin yana bir urinib ko'ray elchilarni yuborib shoyat ko'nib qolsa dedida elchilarni yubordi bu holatni yaxshi tarafga o'zgartirishligi mumkin agar elchi hakim bo'lsa ammo ozgina bir zakovati pastroq inson bo'ladigan bo'lsa yaxshi holatni ham yomon holatga aylantirib olishligi mumkin Ali ibn Abi Talib 3 kishini elchi qilib yuboradi yana Muaviyat ibn Abi Sufyan. Birinchisi Bashir ibn Amr, ikkinchisi Said ibn Qays, uchinchisi Shabt ibn Rubiy. Bu kishini yaxshi eslab qolishligimiz kerak, chunki bu kishi shu elchilik qilinayotgan o'rinda ba'zi bir xatoliklarga yo'l qo'yadi. Ali ibn Abi Talib aytadiki, boringlar, bu Muaviyaga tushuntiringlar, Alloh taolo jamoatga buyurishligini eslatinglar. Shoyat ko'nsa dedi. Elchilardan avvalgisi Bashir ibn Amr sekin asta gap boshlaydi. Muaviya ibn Abi Sufyonni taqvoga chaqirib, Allohdan qo'rqishligi, jamoatga, bekardan insonlarning qonini to'kmaslikka chaqirgan vaqtida Muaviya ibn Abi Sufyon shu vasiyatlarni Aliga ham qildingmi dedi. Keyin Bashir ibn Amr aytadiki, men Ali ibn Abi Talibni aytamanki, bu kishi amakingizning o'g'li sizdan ko'ra bu ishga haqliroq. Chunki bu kishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqinligi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni jiyani bo'lganligi, kuyovi bo'lganligi, avval dinga kirganligi hamma tarafdan Ali ibn Abi Talib bu narsaga loyiq deb bilaman. Shuning uchun agar taslim bo'lsangiz, bay'at bersangiz, sizga dunyoyingizga, oxiratga foyda bo'ladi. Deganda Muaviya ibn Abi Sufyan Usmonni qotillarichi shunday qolaveradimi? Allohga qasam ichib aytamanki, men bunday qoldirmayman. Qalbda hali ham qasos o'ti yonib turgan edi. Undan keyin elchilardan ikkinchisi Qays ibn Sa'd gap boshlamoqchi bo'lgan vaqtida 3-chi elchi Shabs ibn Urviy darhol to'xtatadda gap boshlaydi. Holatni bu kishi yomon tarafga buzib yuborgan o'rni shu. Aytadiki, bunga gapirib o'tirma Muawiyat ibn Abi Sufyonga. Muawiyat ibn Abi Sufyon bu maqsadi faqat xalifalikni da'vo qilyapti. Buni maqsadi faqat Alini o'rnini egallashlik xolos. Shuning uchun bayat bermayapti deydi. Muaviyat ibn Abi Sufyon bunday demagan. Balki Muaviyat ibn Abi Sufyon emas, Sham tarafidan biror kishi Alidan xilofatni talash gapirmagan hali. Lekin bu kishi jur'at bilan Muaviyat ibn Abi Sufyonga tuhmat bilan Muaviya bu Alidan xilofatni talashyapti deydi. Hattoki jur'at shu darajaga yetdiki, atrofingga o'zingga o'xshagan ahmoq kishilar yig'ilib olib, Usmon roziyallohu anhu ning qotillarini o'chini olishlik emas, balki sen o'zing xohlagan eding Usmonni qatl bo'lishligini. Chunki sen xilofatni maqsadida xalifa bo'lishni xohlagansan deb qattiq mutlaq Muaviyat ibn Abi Sufyonga yarashmagan gaplarni gapiradi. Agarchi xilofatga muyassar bo'lsang ham alloh va taolo tarafidan faqat jahannamga sazovor bo'lasan shuning uchun Allohdan qo'rqin ey muaviya deb shunday gaplar gapiradi muaviyatun abi sufyon buyuk amirlardan hisoblanadi rasululloh sallallohu alayhi sallam rozi bo'lgan kishi abu bakr bu kishini vali qilib saylagan umar ibn xattob radhiyallohu anhu vali qilib saylagan usmon ibn affon radhiyallohu anhu vali qilib saylagan qanday qilib bu kishiga shunday gaplarni jur'at qila oladi tuhmat-ku bu. Muawiyat ibn Abi Sufyan darhol gap boshlaydi. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulullah. Birinchi bo'lib seni o'sha sendan oldingi gapirgan qavmni sayyidi bo'la turib shuni gapdan to'xtatib qo'yganligingda bilgan edim seni ahmoqligingni dedi. Undan keyin menga e'tiroz qilib gapirgan gapirlaring o'zing hech narsani bilmasdan turib menga noo'rin gaplarni gapirganligingda seni ahmoqligini bilgan dedi. Ya'ni Muaviya ibn Abi Sufyon ham qattiq gap gapirdi. Haqiqatan ham shunga loyiq edi. Muaviya ibn Abi Sufyon hargiz xilofatni talashmagan edi. Sen gapirgan hamma gaplaringda, hamma menga otgan dashnomingda kazzoblik qilding, ey Arabiy qo'pol madaniyatsiz ahmoq. Ketish faqat senlarga sayf qilich bilan to'qnash kelaman dedi. Ya'ni holatni juda keskin ravishda yomon tarafga aylantirib yubordi bu Shabif ibn Rubai. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijollar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti rijonlar siyrati jihad ham vafoti unda bor qayg'u ham bordir shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am unda bor qayg'u ham bordir shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am bu islom tarixi sahobalar hayoti rijallar siyrati jihodi ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rijallar siyrati jihodi ham vafoti olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayatını kurgenler qonlar to'kib bu islom tarihi sahobalar ertalabki iştirişlerimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti Rijonlar siyrati, jihodi ham vafoti